Fiolar an chinn léith. Do bhí dreoilín ann agus déarfá gur suarach an t-abhar scéil a leithéid. Ar aon tslí, tráth éigint d'éirigh sé amach a' poll claí chomh deas, chomh trim is do más ná beadh braon clagair ann. Cé go raibh an lá an-fhliuch. Do bhí sé ag piocadh leis agus a d'iarraidh ruidín éigin lóin a fháil, agus cad a chasfaí air ná luch. Chuireadar i bhfoirm speic chainte ar a chéile agus bhíodar ag cur síos dá chéile ar an saghas saoil a bhí acu. Ní fhanfadsa ar fuaid an bhaill seo ró-fhada in aon chor, a dúirt an dreoilín. Mar an bhfeiceann tú an tigh sin ansan, ag tispeáint tí dho, tá an iomarca páistí ar fuaid an tí sin, agus aon áit go ndéanfainn mo nead, gheobhaidís í. Nílimse féin, arsa an luch, chun fanúint ró-fhada ar fuaid an bhaill. mar tá cat ann, agus níl ach a rá go bhfuil na cosa beirthe agam uaidh cúpla iarracht anois, agus d'fhágfainn an áit seo dá bhféadfainn é. Ní dhéanfaimís choíche ní b'fhearr, a dúirt an dreoilín, ná a chéile phósadh, agus mhairfimís go seascair. Níl aon ní againn go dtosnóimís leis, a dúirt an luch. agus b'fhearra dhúinn roinnt éigin a bhailiú ar dtúis, agus pósadh ansan nuair fhéadfaimís suí síos dúinn féin ar feadh tamaill ag ithe a mbeadh bailithe againn. Do thoilíodar chuige. Imigh ort anois a dúirt an luch leis an dreoilín, agus bí ag cuardach romhat agus bailigh leat aon rudín a fhéadfair, agus geobhadsa ina leithéid seo d'áit agus bailióidh mé liom aon ní a fhéadfad. Agus casfar ar a chéile sinn ag a leithéid seo de dhroichead agus b'fhéidir ansan go ndéanfaimís an pósadh. B'in mar a bhí. Do scaradar le chéile agus bhí gach éinne acu mar a deirimid ag bailiú dhó féin, agus nuair a casadh ar a chéile iad ag an ndroichead so, An bhfuil puinn bailithe agat, a dúirt an luch leis an dreoilín. Is mór an t-anaithe a bhfuil bailithe agam, a dúirt an dreoilín. Nó cad tá déanta agat féin? An bhfeiceann tú a bhfuil déanta agam arsa an luch? Do thispeáin sí an méid a bhí bailithe aici gearra-chuid coirce. Tá ocras ormsa ar aon tslí arsa an dreoilín is b'fhearra dhúinn do chuidse a dh'ithe ar dtúis agus beidh ár ndóthain againn ina dhiaidh san ina bhfuil bailithe agamsa. Do thoiligh an luch chuige agus do dh'itheadar a raibh bailithe aici. Cá bhfuil do chuidse anois a dúirt an luch leis an dreoilín? Ariú níl pioc bailithe agamsa, arsa an dreoilín. Do dh'itheas é fé mar a bhailíos é. Ariú a dhailtín, arsa an luch, bhí a fhios agam an feall a bheith ionat, agus is maith an t-am atá's agam é, sara rabhamair pósta, agus cuirfeadsa in iúl duit, ná leomhfair a leithéid de chleas imirt orm ná ar mo leithéid choíche arís. Táim ag fógairt cath ort, a dúirt an luch, is bí im choinnibh amuigh ar faiche Rí Éireann a leithéid seo de lá. Tabhair leat pé cúnamh a bhaineann leat, tabharfadsa liom mo chúnamh féin, is caithfir cath a thabhairt domhsa agus beidh sásamh agam as an gcleas atá imeartha agat orm. B'in mar a bhí, as nuair a tháinig an lá, do bhí a gcamthaí bailithe ag gach taobh acu. Ní raibh aon saghas éin ná go raibh bailithe ag an ndreoilín, an seabhac, an fiolar, an fiach dubh agus an chuid a b'fhearr agus ba threise acu. Ní raibh luch ná francach ná madadh rua ná aon ní den tsaghas san, bric, ná go raibh bailithe ag an luch. Do bhí Mac Rí Éireann amuigh agus do chonaic sé na sluaite go léir bailithe dos na rudaí greannúra agus ní fheadair sé cad a thug iad. Níor bhfada gur luíodar ar a chéile a stolladh agus níorbh fhios cé acu taobh lena mbeadh an bua. Do bhí na héin ag piocadh na súl as an gcuid eile, agus aon ghreim a fhaigheadh cuid de na madraí rua agus dos na bric ar na héin, mharaídís iad. Ach ná fanaidís le hiad a ithe, bhí an bhruíon chomh te sin. D'fhan sé ag féachaint orthu agus mórán acu marbh ar gach taobh. Do thug sé fé ndeara doircheacht éigin ag teacht sa spéir. Níor bhfada chun gur tháinig fiolar mór agus ceann liath air. Do thuirling sé i lár an chatha agus ní raibh moill neómait air an dá dhream a bheith ite aige an fhaid a bheifeá ag féachaint timpeall ort. Nuair a bhí san déanta aige do labhair Mac an Rí leis an bhfiolar. A Fhir Chinn Léith, a dúirt sé, is beag an ionadh dhuit bheith láidir. Do bheinn leis, a dúirt an Fiolar, dá bhfaighinn mo dhóthain le n-ithe. An amhlaidh a íosfá tuilleadh? a dúirt Mac an Rí. D'íosfainn dá bhfaighinn, a dúirt sé. Do bhí cró muc aige agus é lán de mhucaibh breátha ramhra. Ith leat iad san, a dúirt Mac an Rí. Do bheinn, a dúirt sé, dá bhfaighinn mo dhóthain le n-ithe. Do bhí dosaen éigin stáca breá arbhair san iothlainn aige. Ith na stácaí sin ansan, a dúirt sé, is bainfidh siad an t-ocras díot. Thosnaigh an fiolar i mbarra stáca acu, is b'é an chéad rud a d'ith sé an díon agus na súgáin a bhí ar an stáca, agus d'ith sé an dosaen ceann acu gan aon mhoill, agus do scríob amach lena chrúba na láithreacha le heagla go mbeadh aon ghráinne fanta 'na dhiaidh ann. An diabhal é, a Fhir an Chinn Léith, a dúirt sé, ba cheart go mbeifeá láidir. Ariú táim leis, arsa an fiolar, agus leis sin do sháigh sé a cheann liath idir a dhá chois agus d'ardaigh ar a dhrom leis Mac Rí Éireann. As go brách leis san aer, agus níor stad sé riamh ná choíche chun gur chuaigh sé sa Domhan Thoir. Do bhí an oíche aige nuair a chuaigh sé ann agus ní fheadair Mac Rí Éireann cá raibh sé. Sé an áit 'nar chuir an fiolar treo codlata ar Mhac Rí Éireann in aon in éineacht leis na gadhair, agus fuair sé pé bia a fuair na gadhair. B'éigean dó bheith sásta leis, agus ar maidin do bhí an seana-fhiolar an chinn léith an-chortha tar éis a chúrsa. Dúirt sé le hiníon a bhí aige bia a thabhairt do sna gadhair, agus go raibh duine eile in éineacht leo agus an bia céanna a thabhairt dó a thabharfadh sí do sna gadhair. Sid é mac Rí Éireann, a dúirt sé. Chuaigh sí féin leis, chuaigh sí féin leis an mbia agus chomh luath 's chonaic sí mac Rí Éireann do thaithn sé go seoigh léi agus d'fháiltigh sí roimis. Ní raibh aon tsúil agam, a dúirt mac Rí Éireann, le fáilte a fháil anso tar éis na hoíche a thabhairt in éineacht leis na gadhair agus ar chomhbhia leis na gadhair. Ná ní haon ionadh é sin, a dúirt sí, tá fáilte agamsa romhat agus b'fhéidir gur cheart go mbeadh. Níl aon fháilte agam, age m'athair romhat agus is mór an ionadh mar a thug sé leis in aon chor tú, a dúirt sí. Bhí sé chun tú a mharú mar a rabhais in Éirinn. Ach sé an rud a oireann dó anois, righinmharú agus tuilleadh pionóis a thabhairt duit. Airiú go maraí an diabhal é, ar seisean. Cad é an chúis mharaithe atá aige ormsa? A leithéid seo a dúirt sí, Seandraoithe a dheimhnigh dó go mbeinnse pósta ag mac Rí Éireann agus go gcaillfí mé, go gcaillfí é féin agus mo mháthair dá dheascaibh. Sid é a rug féd dhéin é, agus mar a dúrt cheana leat, bheifeá marbh aige in Éirinn ach níl aon iontaoibh aige i muintir na hÉireann. Deineann sé amach go bhfuil seó draíochta acu agus dá maraíodh sé ann tú go mb'fhéidir, le neart draíochta, go ndéanfaí tú a bheochan arís. Ná bac an bia seo tabhartha agamsa chun na gadhair, dúirt sí, tabharfadsa bia chugat féin. B'fhíor di, agus níorbh fhada gur tháinig sí agus bia aici do Mhac Rí Éireann. Fan in éineacht leis na gadhair, a dúirt sí, chun go n-éireoidh súd, Is dócha go mbeidh rud éigin aige le déanamh duit, pionós éigin a chur ort. Sea, níor éirigh sé in aon chor go tráthnóna agus b'éigean do mhac an rí fanúint mar a raibh aige. Tá sé ródhéanach, a dúirt sé nuair a éirigh sé chun tú a chur ag obair anois, agus fan mar a bhfuil agat arís anocht in éineacht leis na gadhair agus tabharfadsa obair duit ar maidin amáireach. B'éigean dó fanúint arís agus má fhan níor dhearúd iníon an rí bia agus treo a chur air. Seo chuige an seana rí an domhain thoir ar maidin amáireach. Anois, a dúirt sé, tá an ceann agamsa le baint díotsa um thráthnóna inniu. Mara bhfaighidh tú snáthad do chaill mo sheanamháthair amuigh sa chró san amuigh, agus caithfir an cró a ghlanadh amach agus an tsnáthad a fháil ann. B'éigean dó tosnú agus do thosnaigh sé ar bheith ag cur an aoiligh amach as an gcró agus a lorg na snáthaide. Bhí teipithe air. Do tháinig an iníon chuige le saghas dinnéir agus bhí sé ag gol. Teipithe air an tsnáthad a fháil. Airiú cad é an gol so ort, a dúirt sí. Ó, mar ní fhéadaim í a fháil, a dúirt sé. Suigh síos, a dúirt sí, is ith do dhinnéar, agus beadsa a' cuardach an fhaid a bheirse ag ithe. Do dhein, agus an chéad scaob den aoileach a thóg sí, d'fhéach sí tríthi, idir í agus an solas. Féach airiú, a dúirt sí, mar a bhfuil an tsnáthad. Á piocadh amach as an aoileach. Seo dhuit anois í, a dúirt sí. Is bíodh sí agat dó nuair a éileoidh sé í, agus is cuma dhuit, ní gá dhuit a thuilleadh den aoileach a chur amach ar a bhfuil romhat don lá. D'fhan sé ansan go tráthnóna is tháinig an rí chuige arís. An bhfuairis an tsnáthad, a dúirt sé? Fuaireas, a dúirt Mac Rí Éireann, tá sí agam fáltha go hámharach agus do shín chuige í. Sea, a dúirt sé, tabharfadsa tuilleadh oibre dhuit maidin amáireach. Thug sé oíche eile in éineacht leis na gadhair, ach má thug, níor dhearúd iníon an Rí é, bhí sé an-bhuíoch di. Ar maidin seo chuige an seanarí arís. A leithéid seo a dúirt sé, Do chaill mo sheana mháthair fáinne istigh i dtobar atá thiar ansan, agus caithfir an fáinne sin a fháil dom agus é a bheith agat dom um thráthnóna, nó mara bhfaighir, bainfidh mé an ceann díot. Thosnaigh sé ar an dtobar a thaoscadh agus a lorg an fháinne, agus níl aon taoscán uisce a chuirfeadh sé amach as an dtobar ná go dtagadh dhá thaoscán isteach. Ag méadú a bhí sé in inead aon laghad do dhul air, agus ní raibh aon chaoi aige an fháinne a fháil. Do tháinig iníon an Rí chuige arís leis an dinnéar agus b'é an scéal céanna é. Bhí sé ag gol agus an fáinne teipithe. Suigh síos, a dúirt sí, agus ith do dhinnéar. Cá bhfios ná go bhfaighinnse é. Do thosnaigh sí ar an uisce a thaoscadh amach agus ní raibh trí phota dhéag curtha amach aici nuair a d'fhéach sí i dtóin pé árthaigh a bhí aici á thaoscadh, Féach airiú, dúirt sí, mar a bhfuil an fáinne fanta thíos ar thóin an árthaigh. Thug sí dhó é. Ar do bhás, a dúirt sí, ná caill é sin chun go dtugair dó é. Siúd chuige an rí um thráthnóna féachaint an raibh an fáinne aige. Tá, a dúirt sé, agus b'ana-dheacair gur fhéadas é a fháil. Shín sé chuige an fáinne agus b'fhearr leis an Rí ná beadh sé aige. Gheobhair athrach oibre uaim anois amáireach, a dúirt sé, agus fan arís mar a bhfuil agat in éineacht leis na gadhair agus tá san maith do dhóthain. Bhí gach aon tarcaisne a d'fhéadfadh sé aige á thabhairt dó. B'éigean dó fanúint agus ar maidin lar na bháireach siúd chuige an seana Rí agus srian ina láimh aige. Féach anois, a dúirt sé, tá capaillín ina leithéid seo d'áit ag insint dó cá raibh an capall. Lú a thugaid siad ar an gcapall so, dúirt sé. B'fhéidir go mbeadh sé deocair breith air, ach mar sin féin caithfir breith air. Agus caithfir é a thabhairt chúm anso um thráthnóna, a dúirt sé, ar shrian. D'imigh sé air agus an tsrian aige, agus d'fhan an capaillín go deas macánta chun gur dhruid sé in' aice. agus nuair a bhí an tsrian aige le cur air bhí sé sa chúinne eile den pháirc, imithe uaidh do chúpla léim. Do lean sé arís é agus d'fhanadh sé leis i gcónaí chun go dtagadh sé in aice in aice agus é chun breith ar cheann air agus an tsrian a chur air, agus leis sin do bheadh cúpla léim caite aige agus imithe uaidh sa taobh eile den pháirc. Do bhí an lá tabhartha acu ar a chéile mar seo go ham dinnéir nuair a tháinig iníon an Rí chuige leis an ndinnéar. Tá teipthe orm, a dúirt sé léi, agus ní féidir breith air. Airiú béarfair, a dúirt sí, bíodh ciall agat. Suigh síos agus ith do dhinnéar agus béarfam air nuair a bheidh an dinnéar ite agat. Do shuigh, agus nuair a bhí an dinnéar ite, Tabhair domhsa an tsrian anois, a dúirt sí. Do thug sé dhi an srian agus do chroith sí an tsrian chun an chapaillín. Má dhin, chomh luath is chroith sí an tsrian do rith an capall chúthu agus do sháigh a cheann isteach sa tsrian. Sin é anois agat é, a dúirt sí, agus féadfair é a bhreith chuige um thráthnóna. B'in mar a bhí. Do rug sé leis an capaillín lúfar um thráthnóna ag triall ar an rí. Tá beirthe agat air, a dúirt sé. Tá, a dúirt Mac Rí Éireann. Anois, a dúirt sé, coinneoidh mé ag obair anocht leis tú. Caithfidh tú, a dúirt sé, nuair a bhead féin agus mo bhean dultha a chodladh, caithfidh tú teacht ansúd sa tseomra is giorra dhúinn agus trí scéaltha a insint dúinn ar na trí scéaltha is breátha a airíomar riamh, nó mara ndéanfair é sin, bainfidh an ceann díot. B'in mar a bhí, agus nuair a bhí an oíche ag teacht do casadh an iníon arís ar mhac Rí Éireann. D'inis sé an scéal di agus cad a chaithfeadh sé a dhéanamh. Socróm an rud san leis, a dúirt sí. Nuair a tháinig am codlata, do chuaigh an Rí agus a bhean a chodladh. Caithfidh tú anois, a dúirt sé, tosnú ar na scéalta a insint dúinn agus beimidne ag éisteacht leo. Fan ag an ndoras san ansan, ag tispeáint dó cá bhfanfadh sé ag insint na scéala. Ba mhaith an mhaise sin ag iníon an Rí. Do bhí trí chíste déanta aici agus na trí chíste ceangailthe in airde ar an ndoras. Nuair a thug an Rí ordú dhó tosnú ar an scéal do thosnaigh ceann de sna cístí ar bheith ag insint an scéil agus d'imigh Mac Rí Éireann. Ná déin aon mhoill anois, a dúirt an iníon, ach faigh an capaillín úd gur rugais inniu air, Lú, agus beimid araon ag imeacht chomh tapaidh is d'fhéadfam. D'imigh an bheirt. Thógadar leo an capaillín agus do lean an císte ag insint an scéil don tseanfheodar an chinn léith agus dá mhnaoi. Agus nuair a bhí an scéal críochnaithe aige, d'fhiafraigh an rí den tseanmhnaoi, Conas a thaitin an scéal san leat? An-scéal breá is ea é, a dúirt sí, agus is dóigh liom nárbh fhuiris scéal chomh maith leis a chlos. Sea anois, a dúirt sé, tosnaigh agus inis an tarna scéal dúinn. Leis sin do thosnaigh císte eile acu agus an scéal breá go léir aige á insint. D'éist an rí leis chun go raibh sé críochnaithe agus bhí an scéal fada go maith. Nuair a bhí críochnaithe aige Cad é do mheas air, a dúirt an Rí leis an seana-mhnaoi. Ó, scéal maith, a dúirt sí. Is deocair aon locht a fháil ar a scéal. Má bhíonn an tríú scéal, a dúirt sé, chomh maith leis, ní bhainfidh mé an ceann díot in aon chor anocht. Tosnaigh anois arís agus inis an tríú ceann. Do labhair a tríú císte. An scéal ba bhreátha acu go léir a bhí aige agus bhí sé an-fhada. Agus i ndeireadh an scéil, nuair a bhí sé a' críochnú suas, An-scéal is ea é, a dúirt an Rí. Tá an scéal go maith, a dúirt a' císte, ach tá scéal eile ná fuil chomh maith leis. Tá t'iníon agus mac Rí Éireann amach lár na farraige imithe le chéile, anois. Ó, thiarcais, ar sisean, ag léimt as a leabaidh agus a léim a tseanabhean chomh maith leis. Do dhein sé an fiolar chinn léith de féin arís agus do dhein an tseanbhean an seabhac di féin. As go brách leo i ndiaidh na hiníne agus mac Rí Éireann. Tráth éigin ar an bhfarraige dhóibh agus an oíche acu, dúirt iníon Rí an Domhain Thoir, Féach siar, a dúirt sí, féachaint an bhfeicfeá éinne ar ár leanúint. D'fhéach, tá, a dúirt sé, fiolar agus seabhac 'nár ndiaidh. Is olc é, a dúirt sí. Dá mb'áil leat cluas an chapaill a chuardach, a dúirt sí, agus pé rud a gheobhair sa chluais, caith siar de dhroim do ghualainn é. Do chuardaigh sí istigh i gcluas an chapaill agus b'é rud a fuair sí ann, cloichín. Do chaith sé an chloch bheag siar de dhroim a ghualainn agus má dhein, do dhein faill mhór ard den chloich istigh i lár na farraige, agus ní raibh teora leis an aoirde a bhí ann. Do bhí oiread fuinnimh leis an mbeirt ag teacht nár fhéad fiolar an chinn léith stop chun gur bhuail sé é féin i gcoinnibh na faille agus do thit marbh sa bhfarraige. Do bhain an fhaill ana-mhoill as an seabhac agus do bhíodar ana-thamall aríst sarar tháinig an seabhac 'na ndiaidh. Duairt an iníon an rí le mac Rí Éireann, Féach do dhruím do ghualann siar arís, a duairt sí. le heagla go mbeifí inár ndiaidh. D'fhéach sé arís. Níl inár ndiaidh anois, a dúirt sé, ach an seabhac. Níl aon radharc agam ar an bhfiolar. Féach a bhfaighfeá éinní a chaithfeá do dhroim do ghualainn, a dúirt sí. Do chuardaigh sé arís agus blúirín adhmaid a fuair sé i gcluais an chapaill. Do chaith siar do dhroim a ghualainn é agus d'éirigh coill mhór tiubh láidir in airde go haer Ar chuma gur theip ar an Seabhac ar feadh gach fhaid a shlí a dhéanamh tríd an gcoill. Do bhí an Seabhac 'na ndiaidh agus iad ag déanamh ar thalamh tirim na hÉireann. 'Sé an áit 'na raibh an capall ag déanamh fé dhéin faille a bhí ar bhruach an chuain, agus ní raibh de chomhacht ag an Seabhac iad a leanúint amach thar farraige. Nuair a dhruideadar leis an gcuan, do bhí an seabhac ag géarú san ortha arís tar éis teacht tríd an gcoill, do dhein seanabhean den tseabhac nuair a dhruid sí 'na n-aice, agus ar linn an chapaill a dhul amach i gcoinnibh na faille, do thairrig an tseanabhean claíomh ar an gcapall agus ortha féin, agus do bhain an dá chois deiridh den chapall, agus d'imíodar féin slán amach ar an gcarraig, agus do thit an t-anam as an seana-mhnaoi istigh sa bhfarraige. in imeall an trágha annsúd nuair a bhíodar imithe uaithe. B'in é an deireadh a tháinig ortha araon. B'fhíor do sna sean-draoithe, is dócha, go bhfaighdís bás dá dheascaibh. Do bhí mac Rí Éireann agus an bhean amuigh ar fuaid an bhaíll agus gan aon toradh acu anois ar Fhiolar an Chinn Léith ná ar a sheana-mhnaoi. Bhíodar ag siúl leo agus níorbh fhada in aon chor gur thánadar in aice tigh Rí Éireann. Do bhí cailín anso go raibh mac Rí Éireann ana-mhór léi. Caithfidh mé, a dúirt sé, dul anso isteach agus tá cailín ann agus níor mhór dom í fheiscint. Ná téir, a dúirt sí, nó má théann tú ansan isteach tá gadhairín istigh ann agus chomh luath is a léimfidh súd in airde chughat agus tosnóidh ar tu a líorac Ní chuimhneóir a bhfeacaís mise riamh. Ó ariú cuimhneód, ar sisean. Ní fhéadfadh an saol do chuimhne-se a chur as mo cheann. Ar aon tslí ní raibh sé sásta chun gur chuaigh sé isteach sa tigh seo agus bhí na fáiltíocha go léir roimis, agus ní raibh aon tuairisc cá raibh sé gafa ó rug an fiolar leis é. Do shuigh sé síos agus i gceann neomait do léim an gadhairín in airde ina ucht chuige agus thosnaigh ar é líorac. Agus nuair a dhein níor chuimhnigh sé riamh ar iníon an rí. Níorbh fhada 'na dhiaidh san gur thosnaigh cleamhnas idir é féin agus an cailín seo, agus an bhean so a bhí tabhartha aige leis ó'n ndomhan thoir do bhí sí fanta dhi féin ar fuaid na coille nó in áit éigin, gan aon radharc ag éinne á fháil uirthi. Nuair a bhí an cleamhnas socair do bhí pósadh ana-mhór ann. Do hiarradh gach éinne timpeall na háite chun an phósta agus ní raibh a leithéid de phósadh eile riamh ann is dócha, ó pé uair a phós seana-mháthair Pheaidí de Pórtar. Do bhí seana-ghabha ann agus pé cúis a bhí chuige níor hiarradh in aon chor chun an phósta é agus bhí sé ar buile. Ar aon tslí, oíche an phósta do tháinig an bhean so a thug sé ón ndomhan thoir agus do bhí fhios aici an pósadh bheith déanta. Do shocraigh sí féin in airde i gcrann in aice tobair a bhí ann agus ní raibh an tobar so i bhfad in aon chor ón áit 'nar chónaigh an seana-ghabha. Oíche bhreá ghealaí do b'ea í. Is dócha go raibh scruid nó nócht éigin ite ag an ngabha a chuir tart air nuair ná raibh sé dultha go dtí an pósadh. Tháinig tart air agus dubhairt sé le gearrchaile iníne a bhí aige, Rith ort, a dubhairt sé, agus faigh deoch dom. Cá bhfaighead deoch? a dubhairt an iníon. Tá sé chomh maith agat, a dubhairt sé, dul go tobar mara bhfuil aon deoch istigh ann. As go brách léi, galúinín ina láimh aici, a nuair a chuaigh sí go tobar, do bhí iníon an rí in airde sa chrann agus an sgáil ag taitneamh anuas ar lic a bhí ann. A Dhia mhóir, ar sise, nó canathaobh go bhfuil bean chomh breá liom ag fanúint ag seana ghabha dubh den tsaghas san? Agus ní fhanfad. Chaith sí uaithi pé árthach a bhí aici, chaith sí uaithi an galúinín a bhí aici, as go brách léi. Níor tháinig sí thar n-ais ag triall ar an ngabha a thuilleadh. Do bhí an tart ag imirt air agus b'fhada leis a bhí sí fanta uaidh. Rith amach, a dúirt sé lena mhnaoi, agus tabhair chugam braon éigin dí, Agus féach cár ghaibh sí siúd. Cuirfidh mé geall gur dultha go dtí an pósadh atá sí. Níl aon árthach agam, a dúirt an bhean. A thabharfadh an deoch chút? Ariú is cuma dhuit, a dúirt sé, faigh seana-mhuga nó aon rud in aon chor, déanfaidh sé an gnó. Amach leis an mnaoi agus do rug sí léi seana-chrúsca buí cré a bhí ann. Nuair a chuaidh sí go tobar do chonaic sí an scáil ag taitneamh ar an lic agus an scáil ana bhreagh go léir shamhluigh sí. Shíl sí gurb í féin a bhí ann. Muise nach mór an diabhal mé ar sise is bheith ag fanúint in éineacht leis an seana-ghabha dubh san nó cad tá ag séideadh fúm? Ná himím uaidh? Bean chomh breagh liom a bheith ceangailthe d'fhear chomh salach leis? Do bhuail sí pléasc don chrúsca cré anuas ar chloich a bhí ann agus as go brách léi. Bhí an scéal níos measa ná riamh ag an seana-ghabha. Is dócha go raibh an tart á thachtadh ar fad agus gan aon ní ag teacht. Is míorúileach an bhean atá agam, ar sisean, nuair a chuireas a d'iarraidh dí, a rá nár tháinig sí agus is dócha gur galar éigin atá orthu go léir. Imithe go dtí an pósadh atá siad, agus más ea, tá seift mhaith agamsa. Raghad féin agus tabharfaidh mé liom deoch. Chuardaigh sé an tigh féachaint an bhfaigheadh sé aon árthach a bhéarfadh sé leis, agus theip air aon ní a fháil ach an corcán. D'ardaigh sé leis é agus dáltha na beirte eile, nuair a chuaigh sé go tobar níor fhéad sé gan an scáil a thabhairt fé ndeara, agus d'fhéach an scáil an-bhreá go léir chuige. Cad é an diabhal atá orm, ar seisean, is bheith ag fanúint istigh i seana cheárta shúigh, fear chomh breá liom agus ní fheicfear choíche arís istigh inti mé. Leis sin do bhuail sé pléasc dá chorcán anuas ar chloich agus dhein smidiríní de. Bhí sé ag imeacht, pé áit go raibh a aghaidh aige le tabhairt, nuair a labhair an bhean in airde sa chrann. Ariú, ar sise, cad tá oraibh go léir anocht, nó an meisce pósta, nó cad tá oraibh go bhfuileann sibh go léir ag teacht anso agus ag briseadh na n-árthaí? D'fhéach sé in airde is chonaic sé an bhean bhreá go léir. Ariú, tar anuas, a dúirt sé, ní fheadramair cad tá orainn? Tá tháinig sí anuas. A leithéid seo dúirt sí, Dá mb'áil leatsa blúire oibre a dhéanamh domhsa, dhíolfainn go maith thú. Cad í an obair a bheadh uait, a dúirt sé. Ní fhéadaimse aon ní a dhéanamh ach gaibhníocht. Sin a bhfuil uaimse a dhéanamh, leis, a dúirt sí. Agus má thá do thig agus do cheártan in aon chóngar, nó mar a bhfuilid, stiúraigh mé ag triall ar ghabha éigin. D'oirfeadh dom circín agus coileach a dhéanamh dom. Ní fhéadfainn iad a dhéanamh, a dúirt sé, ná níor dheineas riamh, pé gaibhníocht eile a dheineas, agus mar a bhíotar, raghaidh mé leat go ceártan agus socróidh mé tine dhuit agus tabharfaidh mé dhuit gach uirlis dá bhfuil sa cheártan. Oibrigh leat agus dein féin iad má fhéadann tú é. Nó b'fhéidir, ar a shon san, dá dtaispeánfá dhom conas iad a dhéanamh go ndéanfainn duit iad. As go brách leis an mbeirt agus isteach sa tseanacheártan. Fuaireadar saghas éigin solais dóibh féin agus d'inis sí dhó conas a dhéanfaí iad, circín óir agus coilichín airgid. Thosnaigh sé orthu agus ní raibh sé á ndéanamh róshlachtar ar fad ach do thug sí féin ana chúnamh dó agus nuair a bhí an chearc agus an coileach déanta. Beadsa ag imeacht uait anois a dúirt sí agus caithfir díol fiach éigin a fháil id shaothar. Do thug sí dhó ladhar óir. Sea, ar seisean, tá sé chomh maith le bheith ag an bpósadh. D'imigh sí uirthi ansan agus níor stad cos di chun gur chuaigh sí mar a raibh an pósadh ag Mac an Rí. Do bhí ana-chaitheamh aimsire ann, agus gach aon ní dá bhreáthacht agus dá fheabhas, lucht cleas agus imeartha de gach saghas, I gceann tamaill, d'fhiafraigh sí an bhfaigheadh sí cead cleas a dhéanamh. Geobhair, a dúradar, pé cleas is maith leat a dhéanamh. Thairring sí chúithi an chircín agus an coileach. Do bhuail sí in airde ar bhord a bhí ann iad. Do chaith sí roinnt gráinneacha cruithneachtan nó eorna ar an mbord. Do thug an chircín iarracht ar na gráinneacha nó ar cheann éigin acu a phiocadh, ach má dhein, do bhuail an coileach an chearc. Chuir sé gob inti agus níor leog di pioc a thógaint don bhord. Do labhair an chearc. Ó, mhuise, ar sise, is mór an náire dhuit a leithéid sin a dhéanamh liomsa, nó an cuimhin leat a leithéid seo lá, a dúirt sí, nuair a bhí an cró aoiligh agat á chur amach is tú ag lorg na snáthaide? Bhí teipthe ort í a fháil agus an ceann le baint díot chun go bhfuaireas-sa an tsnáthad duit. Ó, ní cuimhin, ní cuimhin, arsa an coileach. Níor thug sé aon tor uirthi. Sea, ba ghairid arís chun gur chaith sí brúscar aráin nó rud éigin ar an mbord chúthu, agus má dhein, do tháinig cochall ar an gcoileach agus do bhuail rop sa chirc arís. Ní leogfadh di aon bhlúire dhe a bhlaiseadh. Faire go brách, a dúirt an chearc. Is mór an náire dhuit a leithéid a dhéanamh liom, nó an cuimhin leat an lá úd a bhís ag lorg an fháinne sa tobar agus teipthe ort é a fháil, agus an ceann le baint díot an tráthnóna san nuair ná beadh an fáinne fachta agat. Ó, airiú, ní cuimhin, ní cuimhin, a dúirt an seanachoileach arís. Ba ghairid chun gur chaith sí chútha saghas éigin eile bídh ar an mbord. B'fhéidir gráinne mine nó rud éigin agus do léim an chircín chun gráinne a bhreith léi. Ach má dhein do phrioc an ropaire coiligh arís í. Faire go brách a dúirt an chearc is mór an náire dhuit é, nó an cuimhin leat an lá úd gur chuir an rí amach tú ag lorg an chapaill chun é a thabhairt chuige um thráthnóna, agus an ceann le baint díot mara bhféadfá an capall a thabhairt leat. An cuimhin leat a dúirt sí gur mise a rug ar an gcapall duit. Ó, ní cuimhin, ní cuimhin, ar seisean. Leis sin, do léim Mac Rí Éireann agus do rug ar láimh uirthi. Maran cuimhin leatsa, ar seisean leis an gcoileach, is cuimhin liomsa go maith é, a dúirt sé. Agus dá chomhartha gur cuimhin, pé áit go bhfuileann tusa, ar seisean leis an mnaoi a bhí pósta aige, bí ag bailiú leat anois, ní gá dhuit fanúint níos sia. Sí seo mo bhean, agus féadfairse t'aghaidh a thabhairt pé áit gur maith leat as so amach. B'in mar a bhí. B'éigean di imeacht agus d'fhan iníon Rí an Domhain Thoir in éineacht le mac Rí Éireann, is do chuaigh an seanaghabha a chodladh dho féin nuair a tháinig sé go tobar agus d'ól sé deoch agus a dhóthain óir aige, agus do bhí an bhean agus an iníon tagtha abhaile chuige ar maidin, pé cúrsaí a bhí tabhartha acu i gcaitheamh na hoíche. Agus cad é an chabhair sa bhaile iad? Ní raibh árthach fanta sa tigh gan bheith briste acu Ag a bhualadh anuas ar an gcloich nuair a chonaiceadar scáil na mná. Agus b'in mar a chríochnaigh scéal an dreoilín agus na luiche. Is déarfadh duine go mb'fhéidir ná leanfadh a leithéid de thrioblóid in aon chor dhá ainmhí chomh héadrom, chomh suarach leo.